bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Shar'iy aqidasi ahli sunna va jamoa aytganmiz, yangi kelganlar oldidagi savollarga ham javob berib kelsak. Xo'p, bu jamoatning aqidasi ahli sunna va jamoa va fiqhiy masalada Imom Abu Hanifani sunnatga muvofiq bo'lgan yo'lni tutgan. Va lekin qolgan hamma ahli sunna va jamoa mazhabini to'la to'kis hurmat qiladigan jamoat. Imom Shofiy ham imomimiz deb biladigan, Imom Hanbal ham imomimiz deb biladigan, Imom Malik ham imomimiz deb biladigan jamoat. Ya'ni boshqa mazhablardagi sunnatni inkor qilmaydigan jamoat. ularni ham amalini sunnatga muvofiq deymiz o'zimizga deymiz. Va hatto aytganmiz Alloh nasib qilsa agar bizni Alloh taolo Falastinda ish oladigan bo'lsa, ana shu Falastin diyoridagi mazhabda namoz o'qishlikni biz sunnat deb bilamiz. Agar Alloh nasib qilsin bir rafiladaylar bilan bir omillarni jahli aytib bir Falastinda namoz o'qishlik Alloh taolo ulan futuhatni nasib etsin. Bizni mazhablar haqida tushunchamiz shunaqa. Mutaassib Lekin ummatni birligi farz. Abdulla Izom shahid o'zini katta-katta kitoblarda yozgan. O'sha boshqa mazhabdagi birodarlarni Afg'onistonga jihad qilib kelgan vaqtida kitoblarni yozgan. Birodarlar, kelinglar, ummatni farz bo'lgan birligiga mana bu ba'zi bizni sunnat amallarimiz zarar bo'lib qolmasin. Oddiy misol millatlar johil bu mintaqada. Misol uchun bir kishi Rafiliyada namoz o'qiyapti. Bu cahil buni bilmaydi nimaligi. Onun üstten kuladi, tamasxur qiladi, kofir bo'ladi bu. Mana bu odam kofir bo'ladi. Biz shuni kufriga sabab bo'lamiz. Yoki yoki ishorai sabboba bor. Bunda ko'tarib Hanafilar bitta tushirib qo'yadi. Boshqa mazhablarda ko'tarib ko'tarib turadi. Yo ba'zida aylantirib turadi. Hatto shunday holatlar bo'lganki, qo'lini sindirgan namozda. kofir bo'lib qoladi. Shu birodarlarni kofir qilib qo'ymasligimiz kerak. Lekin hamma sunnatlarni yaxshi ko'ramiz. Imom Malikga rahimahullohga aytgan ekan o'sha vaqtdagi xalifaki bu hamma mazhab mazhab bo'lib ketdi. Hammani bitta qilamiz. Shu muvatto kitobingizga hamma amal qilsin deganda u kishi aytgan ekan, bu ishni bizni saloflarimiz qilgan, har joy ishini taqsimlab qo'ygan. Biz bu ishga aralashmaymiz degan ekan. Unamagan ekan bu kishi. Chunki mana bu mazhablarni bir quduqdan suvini olib to'rt tarafga qo'yishligi bu bizni xursand qiladigan narsaki, to'rtta sunnat bir vaqtda o'zida dunyoning yerda tiriladi. Shuning uchun mana bu mazhablar haqida tushunchamiz ham shu. Xo'p. Endi o'zimiz siyosatimiz, maqsadimiz nima? Siyosatimiz aqidamizdan kelib chiqqan siyosat. jamoatimizni manfaatini oldiga qo'yadigan siyosat emas. Aqidamiz bu biz siyosatimiz. Va biz orzu qilgan qaysi hukumat? Turkiyanikiga o'xshaganmi, Pokistonnikiga o'xshaganmi, Eronnikiga o'xshaganmi, Saudiyanikiga o'xshaganmi? Qaysi hukumatga o'xshagan hukumatni xohlaysiz degan savolga kitobdagi Xulafoi Roshidin al-Mahdiyin hukumatini xohlaymiz. Shundan namuna olmoqchimiz. Xo'p. Jamoatimizni yana ichki nizomni aytib o'tirgan eshitgansizlar. Siyosati har kuni FM radiosi bor, shar'iy dars o'tadi. Ichki nizomi biz farzandlarimiz, ayollarimiz bilan yukni birga ko'taramiz. risolat din yukini birga ko'taramiz. Chunki bizga ko'p aytiladi, shu farzandlarni Turkiyaga chiqib qo'yilsa, Eronga chiqib qo'yilsa, Arabistonga olib borib qo'yilsa, haqiqatda olib qo'ysa ham bo'ladi, bir ansor topsa bo'ladi. Lekin bu sunnatga xilof. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning avlodlari biz avlodimizdan afzal. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahli ayollar ummul mu'minlar biz ayolimizdan afzal. Ular ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Madinada barobar bo'lishgan. Badrda ham birga bo'lishgan, Uhudda ham birga, Xandaqda ham birga bo'lishgan. Va ana bu mayda bolalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Uhud kunidagi jarohatlarni ko'zi bilan ko'rgan ular. Abdullah ibn Zubayr aytadi, dadam Xandaq kuni bir mushrikni bir urib ikkiga bo'lib tashadi. Shunda men 5 yosh bola edim, qarab turdim dedi. Jang maydonida 5 yosh bola. Bu sirat bu yo'l bu. Shuning uchun avlodlarimiz, farzandlarimiz biz bilan birga bo'ladi. Bizni yo'limiz ulaytdagi davom ettiradi. Mana bu ham bizni nima? Sunnatga ergashlarimizdan bitta bizni jamoatimizdagi sifatlardan. Keyingisi jamoatimiz amiridan tortib oddiy ma'murigacha, oshpazigacha bir xilda maosh oladi. hammaga bir xildi. Bu prezidentski emas. Amirmi u u kishiga ham 800 rupa, bitta oshpazga ham 800 rupa. Shuning uchun biz 17 yil bo'lgan bo'lsa ijratimizga 8000 ham bo'lsa kerak, meni shaxsiy pulim. Shaxsiy qurolim yo'q menda. Shaxsiy avtomatim yo'q menda. Shuni orqasidan biz bo'lmaganmizki, bizga o'sha baytul beryapti. Nimaga? din bunchalik oyoq osti bo'lib turgan vaqtda biz biznes qilish bilamiz. Lekin qilmadik. Halol narsani biz qilmadik. Shuning uchun hamma bir xilda yashaydi. Amir so'yib ham oylashishaydi, qo'mondan so'yib ham oylashishaydi, hamma shu yerda. Lekin bir mintaqada jang bo'lib boshqa mintaqaga ko'chiladigan bo'lsa, hamma oilalar olib chiqib joylangandan keyin amirni oilasi chiqadi, oxirida chiqadi. Alhamdulillah bu gapimizga Afg'onistonda ham shunaqa bo'lgan, bu oxirgi jangda ham shunaqa bo'lgan. va jamoatning madrasalari bor, ta'lim tarbiyasi bor. Hofizam qilamiz, dunyoviy ilm ham o'rgatamiz. Inshaalloh doktorlar ham o'zimiz yetishtirib chiqamiz, injenerlarni ham, lotchiklarni ham shu niyatimiz bor. Katta niyatimiz bor. Doktorlar ham o'zimizdan chiqsin. Inshaalloh madrasadan keyin niyatimiz bor, mana to'pchilar bilan boshqa masalan institut darajasida tarbiyalasa, injener bo'lsa, doktor bo'lsa, bu niyatimizdan bor. Ya'ni biz kichkina davlatchamiz. Uzumuza yarışan şey siyasetimiz var. Uzumuza yarışan şey nizamımız var. Ve yana bitesi şeriatı avval uzumuza tatbik kılamiz. Bizga ko'p tanqidlardan bittasi shu, nimaga sizlar şeriat tatbiq qilasizlar? Nima tatbiq qilamiz? Shariat tatbiq qilish uchun hijrat qilganmiz. Shariat tatbiq qilish uchun qon beryapmiz. Nima tatbiq qilaylik? jihadimiz shar'iy bo'lsa, namozimiz shar'iy bo'lsa, josuslarni ushlab kelib shar'iy jazo bersak, o'zimiz gunoh qilsak, qaydan qonun olish kerak, xo'p? Kommunistlarni qonun olish kerakmi? Biroqda biroq qonun olish kerak. Bu albatta shariat bo'ladi. Amirdan tortib hammaga bu shariat tadbiq bo'ladi. O'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan qizim Fatima o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman degan qonunni olamiz biz. Chunki udkhulu fis-silmi kaffan o'qidik, dinga komil kiramiz. Hammana bu. Keyingi masala <clears throat> g'animatlar masalasi. Bu yerda ham bizga tanqidlar bor. Nimaga bular g'animatni hammaga taqsimlaydi? Bizi tartiblarimizdan bittasi asli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida, Abu Bakr zamonida qayda jang bo'lsa, shu guruh shu olgan g'animatini taqsimlab to'rini 5 dan birini Madinaga yuborishadi. Umar ibn Hattob nima qildilar? Yo'q. Dunyoni har yerda jang bo'lsa, g'animatlar Madinaga to'planib, Madinadan taqsimlardilar. Shuning uchun ham bu yerda jang orqasida qolganlar birortasi alhamdulillah ijozat so'rab qolgan emas, buyruq bilan qolgan yoki uzuri bilan qolgan. Shuning uchun ularda ham mana bu g'animatda shar'iy haqqi bor. Xohu oshpaz, xoh u nonboy, xoh u shofyor, shuning uchun bir xilda taqsimlanadi. 10 kishi ketdi, jang qildi, jang qildi, 1 million dollar olib keldi. Agar ana qoida avvalgi qoidaga qarasak, demak mana shu 10 kishi 11 million dollar bo'ladigan bo'lsa, 200 mingini bega berish kerak, 800 mingni 10 kishi bo'lishib olish kerak. Biz nima qilamiz? Olib kelasiz o'sha 1 millionni bega. Taqsimni inshaalloh biz hammaga bir xilda taqsimlaymiz. Chunki bu yerda yurganlar hammasi jang qilishiga tayyor. Hech kim alhamdulillah orqada so'rab qolgan emas. Hatto oqsoqollarimiz keldi, bizni jangga jo'nating Men Men buyurganman, bu yerdagi nomuslarning xizmati, farzandlarning tarbiyasi hammasiga bu shar'iy qolgan. Uni shar'iy haqqi bor. Shuning uchun oqsoqollarimiz ham oladi, kasal bo'lib qolganlarimiz ham oladi. Ya'ni haqqi bo'lgan kishilar. Bu mana bu siyosat bu. Bunga ham shar'iy hujjatimiz bor. Inshaalloh mu'minlarga nisbatan hokisor bo'lishga harakat qilamiz. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan vaqtlarida hamma qochib ketavergan ekan bu kishini ko'rib. Abu Bakrni ko'rsa hamma kelar ekan mayda bolalar, dadajon dadajon deb. Umar xalifa bo'lganlarda hamma qochar ekan. Yo'ldan kelyapsalar hamma har tarafga qochib ketar ekan. Bir kun masjidda to'pladilar. Hammani jamlab aytdilarki, "Ey qavm, mendan nima qochasizlar?" Ha, eshitdim aytibsizlarki, Umar Rasululloh sallallohu alayhi zamonida ko'p qattiq edi. Rasululloh sallallohu uni tiyib turardi. Abu Bakr ham tiyib turardi. Endi bugun o'zi mutlaq amir bo'ldi. Endi bizga qattiq jazolanib bersa kerak. Debsilar bu gapni kim gapirgan bo'lsa rostini gapirib, to'g'ri gapiribdi. Men o'sha qildim. Lekin men Rasululloh sallallohu qindan sug'urilgan qilichlar edim. Xohlasalar ishlatardilar, xohlasa ishlatmasdilar. Abu Bakr ham shunaqa edi. Lekin men o'zim xalifa bo'lganda degan ekanlar, endi bu shiddat kamaydi degan ekanlar. Lekin bu shiddat mu'minlarga nisbatan kamaydi. Kofir, munofiq, zolimga nisbatan Umar yana o'sha Umar degan ekanlar. Allohga qasam ichaman, agar qaysi bir zolim zulm qiladigan bo'lsa, yuzi bilan yerga yiqitib, oyog'im bilan ikkinchi yuzini bosaman va mazlumni haqqini beraman degan ekanlar. Va lekin mu'minlarga nisbatan qaysi mu'min haqqi bo'lsa, yuzimni yerga qo'yaman deyar ekan. Bir solih mu'min, bir mayda bola kelsa ham, menga zulm qildingiz ya amirul mu'minin desa, yuzimni yerga qo'yaman, yuzimni bossin deyar ekanlar. Inshaalloh biz ham o'sha kishidan ko'proq ko'pi olganmiz. Alloh taolo o'sha kishiga o'xshatsin. Inshaalloh biz ham shunaqa. Jamoatimizda qaysi bir mu'min birodarimizni zulm qilib qo'ygan bo'lsak, obro'sini to'kkan bo'lsak, molini olib qo'ygan bo'lsak, inshaalloh orqamizga ham ochib beramiz, yuzimizni ham yerga qo'yamiz. Buni Umar aytgan ekanlar. Lekin zolim fitnachi xoin kim bo'lishdan qattiqroq otam bo'lmaydimi? Yuzini yerga qo'yib Umar aytgandekki, oyog'im bilan yuzini bosaman. Mazlumga haqqini beraman. Chunki bunga biz ma'murmiz. Va jamoatimizda ana shu oilasidan uzoqlashib jihatga ketayotgan birodarlar ijozat berganmiz. 4 oy bo'lishligi bilan kelaverasizlar oilalariga. Uzoqqa ketgan bo'lsangiz. 4 oy. Umar Rib ham siyosati bu. Aytgan ekan, 4 oyda har kim uyga qaytaversin, mendan ijozat so'ramasin degan ekanlar. Agar u vaqtda dunyo fath bo'lgan Madina bor edi, lekin o'sha kishiga taqlid qilyapmiz. Har 4 oyda ijozat uyuna kelaverasizlar. Bu bitta. Keyingi masala agar jihodga ketgan birodarlar, xizmatga ketgan birodarlarning oilasi qoladigan bo'lsa, bularni oilasiga men otali singarim vojib menga uni xizmatini qilaman. Va jamoatga uni ayoli ona hukmida uni xizmatini qilamiz. Bu muvarri gaplardan bo'lgancha aytyapman. Inshaalloh islomiy jamoatlar bilan birinchi Taliblar bilan, amir Mu'minin bilan ma'ruf ishlarda inshaalloh biz ular bilan birgamiz. Va Shayx Usoma Al-Qoida bilan biz bittamiz. U kishi ham Amir Mu'mininga bayat qilgan biz ham. Boshqa islomiy jihodiy jamoatlar bor, Ahli Sunna va jamoat doirasida. Biz ular bilan birgamiz. Va biz inshaalloh ham Afg'onistonda ham sher bo'lamiz, ham Pokistonda ham sher bo'lamiz. Avval ham aytganmiz. Afganistonda sher bo'lib bu yerga kelib tulki bo'lib yurmaymiz. U yerdan jihodimizni qilamiz, bu yerdan jihodimizni qilamiz. Va inshaalloh Esanamon Afganiston, Pokistonni olsak, shohat bir qismimiz Hindistonga, bir qismimiz Esengaga harakat qilsak kerak inshaalloh. Esenga desa tushunadimi? ama. <clears throat> Mana bu orzularimiz lekin amaliy bo'lyapti. Alhamdulillah. Va lekin aytib o'tdik, jamoat, shariy jamoat, islomiy jamoat. Mana bu jamoatda hamma birodarlar faqat mu'min musulmon bo'lganligi bilangina tanish kerak. Biz aytganmiz, biz o'zbek millatini aziz qilish uchun kelmaganmiz. balki qalbimizdagi aqidamizni g'olib qilishlik uchun hijrat qilganmiz. Shuning uchun javob qilyapmiz. Inshaalloh shu maqsad yo'lida inshaalloh davomda bo'lamiz. Ha, başka o şey selefi salihlerimizin nasihatleri varken şunlardan bazı birlerini, bazı bir hadislerini ve bazı bir nasihatlerini kılamız inşallah. قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للأرض الأكبر Umar radhiyallohu anhu aytgan ki, nafsinani o'zingizni hisobga uchraydigan qiyomat kuni bo'lmasdan oldin hisoblanglar. O'zingizlar hisob qilinglar. Shunga odatlaning, hisob qilib yuringlar. Va amalingizni taroziga qiyomat kunidagi taroziga qo'yishdan oldin bir qo'yib ko'ringlar. Shu amalim qabulmi, qabulmasmi? Va o'zingizni amallar ko'ndalan qilinadigan qiyomat kunidagi hamma narsalar ko'z-ko'z bo'ladigan kunga ziynatlanadi degan ekanlar. 3 tanasi ham. O'zingizdan doim au haqiqiy hisobdan oldin hisob qilaveringlar. O'zingizdan amalingizni taroziga, u taroziga qo'yishdan oldin qo'yaveringlar va qiyomat kuniga ziynatlanib boringlar. Qiyomat kuniga ziynatlar qala boriladi. Amallar bilan boriladi. Bu Umar radhiyallohu anhu gaplari ekan. Qala al-Hasan al-Basri المسلم لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. Hasan al-Basri rahimahulloh aytgan ekanlarki, musulmon kishi o'zini nafsi uchun ikkita shiriklik tijorat qilyotgan kishi bir-birini qanday nazorat qilib tekshirib yuradi, hisob-kitob qilib, bundan da shiddatliroq hisobchi bo'lish kerak degan ekanlar. Ikki shiriklik tijorat qilsa, so'rayveradi, qanaqa qanaponcha shundan kuchliroq bo'lish kerak degan ekanlar. Hop, savollar. Savollarga o'tamiz. Zakotga nisobi yetgan odamni baytul moldan uyosha olishi nojoizmi? Hozir shu masalada gapirdik. Bir kishining moli shu yerda moli bor. Bir kishining moli shu yerda moli bor, zakotga yetgan nisobiga. Bir kishining moli bor, vatanda qolgan. Bular o'rtasida farq bor. O'sha zakotdan kimlar yeya oladi degan masala kelgan vaqtda Abdulloh Izom shahidning gapi bor. Boyu lekin moli o'zi bilan emas, ya'ni musofir hukmida. Shuning uchun u yesa bo'ladi. Chunki iyoshalarga berilayotgan ko'p pul zakot puli birodarlar. Shuning uchun puli zakot nisobiga yetgan kishilar albatta shariy lijlarga uchradi. ki haram yap koyman. Ular ko'pchilik emas, kam kishilar. Bizga ma'lum. Shuning uchun mana bu narsada uchrana va nasabi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga boradigan kishilar bor. Nasabi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga boradigan kishilar bor. Sayyidlar deb qo'yiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xonadonlari zakot yolmaydi. Bular ham o'zini shar'iy lijdaga uchrab, nasabini nima qilib qo'ysin, zakotdan yeb qo'ymasin. Bu gaplarni gapirishda murod ba'zilar bunaqangi fikr ham kelib qolmasinki, baytul mol zaiflashib qopti yo bu shar'iy masala bo'lgani uchun aytyapmiz. Aytam ba'zi kishilar bizga shundan murojaat qiladiki, men 2000, 5000, 3000 oilamga ishlatdim, sizlar beringlar. Jamoat hozirgacha o'litgan o'ziga vojib qilgan narsadan bittasi 15 kunning yoshida berishlik. berishligi. va kasallarni qodir bo'lsa davolatishligi. Kasal bo'lsa. O'sha uy top berishligi. Ya'ni ko'p-ko'p o'ziga nimalar olgan vojiblar. Lekin puli bo'lib turib, ertaga men oilamni 100 rupaga davolatib, 100 rupani bering. deyishlik juda kulgili holat bu birodarlar. Bu kulgili holat. u o'sha o'zi topgan pulni ham shu baytilmoq bergan bo'lsa kerak. Ya'ni bu jamoatdagi paydo bo'lgan yomon kasallik bu. Aytaman-ku shunday kunlar bo'lganki, jamoatda a'zolari mukammal o'sha o'zini vatandan olib kelgan hovlisini sotib boshqa qilib mukammal pulni jihodga sarflab olgan. Bugun endi sekin-sekin pul to'plashlik foydali bo'libdi. Men o'shaning uchun aytdim, meni shaxsiy quranim yo'q dedim. Shaxsiy muhobaram yo'q, birodarlar. Shaxsiy velosipedim ham yo'q. Shu eynimdagi kiyimim ham Baytul Mollik eskitsam ertaga shuni men borib Baytul Molga topshiraman, o'rniga yangi olaman. Boshimdagi sallam ham Ya'ni bu narsani men aytmoqchi bo'lgan gapim, hammamiz Allohdan taqvo qilaylik, birodarlar. Ya'ni dunyoda musobaqalashmaylik. Palonchidan xonadonda kompyuter bor ekan, men ham olishim kerak. Ha palonchini shaxsiy qurali bor ekan, men ham olishimiz kerak. Hali sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, bu boylar o'tib ketdi hamma narsa." Deganda Rasululloh sallam sizlar ham otib choptiringlar. Bu boyligi yetib olin demadilar. 33 marta subhanalloh deyna, 33 marta Allohu akbar, alhamdulillah deyna, o'shni o'rgatdilar. Bugun musobaqa boshlangan, xosatan ba'zi yangi muhojirlar kelib pul bilan. Bunaqa bo'lmasin u. Dunyoda musobaqalashmaylik, dinda musobaqalashaylik. oshkor infoq qilishini odatlanadi deganmiz. Oshkor infoq qilishlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidda turib infoq qilishga buyurar ekanlar. Yarimta xurmo bo'lsa ham Haman oldida infoq qilishga odatlanish kerak. Maxfiyga qilib yurgan tursinlar kechalari turib bu. Abdurrahmon ibn Af shaxsiy hovllari bordi. 40 ming dinorga sotdilar. Shaxsiy hovullari edi. 40 dinara dinar sotib Ummu Salama onamiz oldiga kirdilar. Shuncha katta pul menga keldi. 40000 dollar bo'lsa kerak. Shunaqa katta pul. Aytdilar o'g'lim, men Rasululloh sallamdan bir hadis eshitgandim. Shu ba'zi sahobalarim borki, ular men bilan xayrlashgandan keyin men bilan jannatda birga bo'lmaydi degandilar. Qo'rqaman shu 40 ming dinor shunga sababchi bo'lib qolmasin dedilar. Halol pullari edi u kishining. qo'rqib ketib chiqib hammasini tarqatib yuborgan ekanlar qarib o'rab olagan. Bir qirsham qoldirmagan ekan oldilarda. Umar ibn Xattobga borar ekanlar. Yo Amir Mu'min shu hadisni eshitdim deb. Umar ibn Xattob boshalang yolong'oq yugurlab kelgan ekanlar. Ey onajon, Allohning nomini o'rtaga qo'yib aytaman. Umarni ham nomi bormi o'sha ro'yxatdagi? Men Rasululloh sallam birga bo'lmayman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar-ki, men sizlarni faqir bo'lib qolishingdan qo'rqmayman, boyib ketishingdan qo'rqaman dedi. U pul agar bizni yo'ldan gumroh qiladigan bo'lsa, u puldan bezor bo'lish kerak. Shuning uchun ham jannatga kiradiganlarni o'rtasidagi farq boylar bilan kambag'allar o'rtasida 500 yil. Kambag'al kirib ketaveradi, ishtimasi yo'q. U boylar hammasi birma-bir hisob beradi. 1 rubani qaydan oldi, qayerda. U halol pul u. Lekin biz bunga talabdor emasmiz, hammamiz kambag'al bo'lsa, yo'q. Shunday zamonlar keladi. Abdurrahman ibn Afni tillalarini, meroslarini baltada chopib berlar ekan. qangi boy kishilar bo'lib ketadi. Anas ibn Malikga 120 ta farzandlari bo'lgan ekan. Va mevalari ikki bor meva berar ekan xurmolar. Bunaqa boylar ham bo'lgan. Lekin bir Madinamizni qurib, bir xilofat olaylik, keyin gaplashamiz. Ungacha inshaalloh bir-birimizga yordam berib dinni oldiga olib ketamiz. Fidoilik bilan shahid bo'lgan kishini martabasi balandmi yoki jangda kirib shahid bo'lsa balandroqmi? Agar qaysi biri baland bo'lsa, kuchli dalillar bilan aytib bersangiz. Xo'p, bu to'g'risida alohida kitob jamoatdan chiqqan. Fidoilik martabasi haqida alohida o'zbek tilida kitob bor, alohida. Kitob sunnat asosida ulamolarning so'zi bilan jamlangan. fidoilik martabasi bilan jang maydonida yurgan kishining martabasi barobar emas. O'zi yakka dushmanga hujum qilayotgan bilan guruh hujum qilayotgan barobar emas. Hammasining o'zining darajasi bor. Lekin bugun ulamolarning hammasini ittifoqi shuki, fidoilar niyati muhim, fidoilarning martabasi eng katta shahidlar o'rtasidagi martaba. Eki degani u sahobalardan balanchagan emas. yoki Hamza ibn Abdul Muttalibdan bo'ladi demoqchi Va bu maqom, bu martabaga o'sha aytiladi-ku, bir kishi sidqi dildan shahidligini so'rasa-yu, ko'rpada o'lib qolsa. Lekin niyati shahid bo'lishligidir. Shahidlik maqomini topadim desa, topadi deydi. Qorni og'rib o'lib qolsa ham shahid. Tom bo'lsa o'lib qolsa ham shahid. Lekin u shahid emasda, o'zi jang maydonida yurgan u yoki o'zini fidoilik qilganman, bu barobar emas. O'sha jamoatdagi isroflar haqida aytib o'tdim. Hammamiz Allohdan qo'rqaylik. Aytib o'tdim-ku, Baytul moldan haqqimiz bormi? Desa hammamiz haqqimiz bor. Lekin mana bu hadisdan esdan chiqarmaylik. عن خولة بنت آمر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في المال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري من أبو حمزة رضي الله عنه أيها الله رأيت يبتكي من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتم ديلا Allohning moli, ya'ni nahak molga yapken, nahak uzun iki qilib o'zlashtirib olayotgan kishilar uchun qiyomat kunida jahannam o'ti bordir dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.